سمجهو سودائي نه ڄاڻو قالوا تالله चवनि त भई अलाह जो कसम आहे त कल दलाल कदीम चयऊं माना उन उनजे घर वारनि चयो जेके बि हुआ पोइ हिते हाणे पाण ॾिसूं पिया त काफ़िले में आहिनि अञा पोइ हिते आहिनि अञा हल अचनि पिया मिस मज़ा निकिता आहिनि हाणे मस मस अञा अठ ॾह ॾींहं पंद्रहं ॾींहं वीह ॾींहं लाइ केतिरा ॾींहं लॻंदा आहिनि की महीनो लॻंदो ख़बर नाहे केतिरो वक़्तु लॻंदो आस्ते आस्ते हलंदा ॿ सौ महिल करणा आहिनि अलाए घणा अढाई सौ महिल करणा आहिनि केतिरो वक़्तु करिणो आहे कालू उते जेके हुआ मौजूदु उन्हनि घर वारनि चयो हिनखे हिन कल दलाल क़दीम तूं पुराई भुल में आहीं तूं जेका तुंहिंजी आहे मतिलबु त जेको मुहबत जो इश्क जेको आहे बसि यूसुफ जी हवा थी अचे तोखे बसि हींअर ॿियो को अचे ई कोन थी तोखे हवा कंहिंजी ख़ुशबू पंहिंजो न को बिनियाबीन जो ख़्यालु न को तोखे ॿियनि पुटनि जो ख़्यालु तोखे रुगो यूसुफ जो ख़्यालु आहे बसि हुनखे ॼाणियो तानो मेणो था ईअं ॾियनि ॿार घर वारा पोइ माण्हू बेज़ार थींदा पंहिंजे पुड़नि वञा असां वञा ॿार घणा ई बेज़ार थींदा इनशा अलाक मधो ईअं पोइ ॿियो हिकिड़ो अचे थो नबियनि ते बि अचे थो माण्हू बेज़ार थींदा आहिनि हिन करे नबी सलाह खे अलाह ताला झिट खणी वरितो सिक्सटी थ्री सालनि जे उमिरि में जान छुटी हुयसि न को को पोयां वरी रड़ियूं करे न को को <clears throat> फलमा हाणे पहुचंदा जेतिरा ॾींहं लॻा पंद्रहं वीह ॾींहं सौ जेके बि परलमान जाल बशीर ख़ुश ख़बरी खणण वारो जॾहिं पहुतो जा जा जा चयोसि न जा जो लफ़्ज़ जॾहिं अचे त चङी चङी ख़बर जा सयारत वलमा जा दख़ल यूसुफ़ दख़लू अलाए हाणे हिते वरी जाल बशीर पर बशीर आयो आहे ख़बर ख़ुशि ख़बरूं बशीर कुरेशी साहबु असांजो माइटु उहो आयो आहे पंहिंजो बशीर ख़ुशिखबरी ॾियण वारो बशीर माना ख़ुशिखबरी ॾियण वारो बशाति ॾियण वारो ख़ुशी ख़ुशी जी ख़बर ॾियण वारो जॾहिं पहुतो हुते अलकाहो हो कमीस जेका हुआ हाणे कमीज़ खे हलायो जी ही विधाई अलका कयईं रखियईं हुनजे मुंहं ते याक़ूब अल जे चहिरे मुबारक ते रखियईं रखियई व फरतद पोइ मोटी आई हुनजी बसारत हुनजी अखियुनि जी चिटाई वरी अखियूं नयूं सयूं थी पियूं हलियूं हुनजो जेको फुलो जो जेको अछाण जेका जेको मोरी छा मोरे सर पिया मोरे सर अखियुनि में जेको बि पिया उहे ख़तमु थी विया जेका ख़राबी ॻाल्हि हुई सा वई हली इहो भला जो हिकिड़ो मौजो थियो ॼण नबी पाक सलाह सां हाज़त याकूब हले सलाम सां कालु पाण चए मूं चयो कोन तव्हांखे त अलाह खां ॼाणा थो उहा ॻाल्हि जंहिंजी ॻाल्हि जी तव्हांखे ख़बर न आहे यानी मूंखे ख़बर आहे त यूस अल ज़ेरो आहे न हिकिड़ो नुक़्तो हुयो तरात जे मुफ़रनि बि ॻाल्हि कई आहे त जेको मरी थो वञे त माण्हू को त ख़बर पइजी वई त अखियुनि जे अॻियां ॾिठो माण्हू त भई हीअ मरी वियो हुनखे पूरे आयासूं हर ॻाल्हि ख़तमु थी वई या पक थी वई हली यकीन थी वई ॻाल्हि उन ते माण्हू यकीन पर हिकिड़ो जेको अखियुनि खां ईअं ग़ाइबु थी थो वञे उहो पोइ यार मुठंदो पियो ख़्वाबनि में पियो ईंदो पोइ हीअं पियो ईंदो हीअं पियो ईंदो पाण यूसुफ अल इस्लाम खे त हुन मरंदे ॾिठो कोन पंहिंजो जहिड़ो वेठो आहे जेर जी ॻाल्हि जेका आहे सा विसरंदी कोन्ह या इहा ॻाल्हि त कनि छो यादि पिए कयईं यूसुफ अल इस्लाम खे छो जो उहो अञा हो कोन्हे धरती ते आहे मौजूदु इन करे उनजो तस्वर उनजो ख़्यालु जेको आहे सो बार बार हुनखे अचे थो असांजे मोहन जो बि ईंदा आहिनि पंहिंजा वीचारा ख़्वाबनि मंझि पर अलाह ताला उन्हनि खे बख़्श करे रहम करे उन्हनि ते उनखे जिनत में जायूं ॾिए पर उहे बि ईंदा आहिनि ख़्यालनि मंझि पर पोइ जेको जीअरो आहे सो कीअं थो विसरे माण्हू खां वञो गुम थी वियो आहे जेसिताईं पूरी पक न थिए पोइ हिते रहंदा हुआ वीचारा की को गुम थी वेंदो हलियो माण्हू पोइ हुन लाइ सत साल या केतिरा साल इंतज़ारु कंदा हुआ जेकॾहिं न आयो त पोइ चवंदा बाबा हाणे डिक्लेयर था कयूं त उहो माण्हू ख़ुदा गुज़री वियो हलियो या छा पोइ हुनजी जेका पोयां बेव हूंदी हुनखे शादी कराए छॾींदा हुआ छा कंदा हुआ अहिड़े क़िस्म जूं न रीतियूं रस्मूं पाणे हुननि वटि हुयूं भई माण्हू वियो हलियो अलाए केरु ॾांहुं वियो हलियो हुनजी ख़बर पतो कोन थो पए सतनि सालनि खां पोइ डिक्लेयर कंदा हाणे पंहिंजो फलाणो जेको आहे सो गुज़ारे वियो आहे हाणे ख़तमु खड़ो हुनखे ॾेई वञो हुनजो दावत वावत करे जेका बि ऐं फातिहा पढ़ी हुनखे छॾींदा पोइ वरी उहो सो निकिरी ईंदो हलियो अड़े असीं तोखे ख़तमा ॾियो वेठा आहियूं की ठीकु आहे उहो अची वियो आहियां हाणे वरी ॿीहर ख़तमो कजो जॾहिं वरी वञा वाकई पोइ ईअं थींदो आहे दुनिया में पर यूस इस्लाम ॼणो जहिड़ो हो हाणे चए थो पंहिंजे माइटनि पंहिंजे घर वारनि खे पंहिंजे पुटनि खे माला त अलमून हाणे हिननि खे ख़बर पइजी हीअ बि आया हुते माफ़ी वठी आया हज़रत यूस अलाम खां हुनखे बि चयऊं हाणे पंहिंजे पीउ वटि बि अचनि था जेके मोटी हाणे उहे बि अची माफ़ी वठनि था कालू या अबान ज़ुनू बना असां असांजे लाइ इस्तफ़ार घुर या असांजे लाइ दुआ घुर सलाह खे अलाह ताला चयो त तूं हिननि जे लाइ दुआ घुर तूं दुआ घुरंदे त हिन जी दुआ तुंहिंजी दुआ जेका असीं क़बूलु कंदासूं जेके हुआ मतिलबु त माण्हू शहीद ते थिया या मुनाफ़िकी ते कयां उन्हनि जे लाइ बि दुआ घुरे जेकॾहिं नबी पाक सलाहु पोइ जेको ठुप न मुनाफ़िक हो अब्दुला बिन उबैद पोइ हुनजे लाइ हुकुम थियो त हिन लाइ दुआ न घुर त दुआ घुरी हिकिड़े दफ़े घुरी सतरि दफ़ा घुरी पर हाणे असांजा जेके ॿिया भाउर आहिनि उहे चवंदा उहे जेके सभई असां सॻोरा जेके असां मुनाफ़िक़ थी विया हुआ हाणे जेको आहे सो कंहिंजी पंहिंजो उहे उनजे लाइ दुआ रसुल असाज़ हाणे इहा ॻाल्हि त कोन्हे मतिलबु जेको मुनाफ़िक थियो हुननि जा नाला ॿुधाया पंहिंजे रसुला आसाज फलाणे असां सगुरे खे या ख़बर हुई पर अहिड़ी अजाई ॻाल्हि न कजे माण्हू हरू भरू फितरूं पैदा कजे कालू या हीअ चवंदा हे असांजा पीउ असांजे लाइ इस्तफा घुर असांजे लाइ दुआ घुर माफ़ी जी दुआ घुर हाणे दुआ जे लाइ घुरनि घुरनि था ज़ुनूर माना असांजो गुनाह जेको कयोसीं यानी पुटु पीउ भाउ खे गुम कयोसीं खूह में विधोसीं हुनखे विकियोसीं इहे सभु ॾोह कयोसीं तोखे न ॿुधायोसीं हेतिरा साल गुज़री विया हलिया जेतिरा बि साल गुज़रिया जुनूब न इहे सभु असांजा ॾोह थिया इहे असांजे लाइ हुन इस्तफ़ार घुर अला ताला तख रहमत त मुंहिंजी रहमत मञा न थियो ऐं मुंहिंजो इस्तफ़ार घुरो ख़ातीन हुते अॻे दफ़े चई चयूं त असां इन कुना वरी ॿिए दफ़े पीउ खे था चवनि इना कुना खातीन इना खुना इन कुना ख़ातीन इना खुना खातीन इहो थोरो फ़र्क़ु हिते आहे पोइ वरी قال چيو تا आऊं جي लाइ ضرور دعا घुरंदसि سوف جي माना سگوي ۽ جلدي ۽ پنهنجو ضرور इन ٻئي ٻئي ॻाल्हियूं ڳالهيون ان सौफ़ سوف ۾ اچي त تا घुरंदस बि ضرور ۽ गुरंदस बि سگوي ऐं ॼाण त घुरनि सॼो हींअर जो हींअर मतिलबु त हुनजे साम्हूं घुरे या न घुरे पाण उहो असांजा मुफ़सर चवंदा त वक़्तु जेको अस्तफ़ा घुरण जो सुबुह जो थिए थो जो माण्हू तजिद पढ़े थो या हिन खां पोइ या फलाणा फलाणा वक़्तु जेके आहिनि सिज सिॼ वक़्तु लहे थो या उभरे थो या फलाणो वक़्तु या जो ख़ुतबे ते वेहे थो पंहिंजो ख़तीब जेको आहे जुमे जे असांजे मज़हब में असांजे शरीत में हाणे हुनजो ॾींहुं जेको आहे छंछरु जो हुयो पर कहिड़ी बात कंदा हूंदा कहिड़ो ख़बर आहे मुंहिंजो हज़रत मूसा मुसा इस्लाम जो हिन जो ॾींहं लाइ कहिड़ो असांखे ख़बर कोन्हे हज़रत मूसा मुसा इस्लाम पोइ आयो हुनजे लाइ छंछरु थी वियो वरी ईसा वरी पंहिंजो ज़ोर मस करे आचर्जो कयो असांखे अलाह ताला हुकुम कयो त जुमे तव्हांजो ॾींहुं आहे ऐं असुलु ॾींहुं इहो ई हुयो जंहिंमें मोकल करिणी आहे जंहिंमें निमाज़ वॾी पढ़णी आहे गॾिजी पढ़णी आहे उहा जेको जुमो थियो असांजो त हाणे कहिड़े वक़्तु इस्तफ़ार घुरंदो उहो नबी पाक सलाह सर याकूर आखुर खे ख़बर हुई उन वक़्तु घुरंदो पाणी घुरंदो हाणे असां हुनखे ज़ोर मस्तु करे चवंदा हींअर जो हींअर घुर हिन जो ईअं कोन्ह थींदो माण्हू वरी पंहिंजो मौज सां पंहिंजे खाद सां वक़्त ते पंहिंजे ताला खे ॿाईंदो पंहिंजे मोह याना गहीम हिते चयो पंहिंजो याफ़ूर रहीम हा यूस अलाम जॾहिं चयो त तव्हांखे अलाह बख़्श ईंदो इन हूअल हूअ उहा अरहमराहमीन रहम करण वारो आहे मतिलबु हीअ मुख़्तलिफ़ अल अला ताला जा नाला आहिनि जेके हिन सूरत में अलाह ताली वरिता आहिनि अलाह ताला जो नालो ग़ालिब आहे उहो बि वरिता इएं हाफ़िज़ अला ख़ैरु हाफ़िज़न उरहम उरमीन अरहमरमीन हकीम इहे अलाह ताला जा नाला हिन सूरत में तमामु सुहिणा नाला अलाह ताला जा हिन सूरत में अचनि था हिते अलाह ताला पंहिंजो इज़त यकू इलाम थो चए त हू न हू हुअल गफ़ूर रहीम गफ़ूर आहे ऐं रहम करण वारो आहे बख़्शण वारो आहे ऐं रहम उरमीन आहे यूसुफ यूस इस्लाम चयो हाणे अहिड़े क़िस्म सां हाणे वरी अचनि था हाणे पंहिंजो जेको हुकुम थियो आहे हज़रत यूस इस्लाम खे चयो त पंहिंजा सभु अहल खणी अचो सॼे घर जा भाती जेके बि हुन वक़्तु हज़रत याक़ूब अल जो औलाद हो उहो अचे थो हाणे ॾिसो त हज़रत इसाक़ इस्लाम ताईं गुज़ारे वियो आहे पर हुनजो भाउ ईसाऊ जेको आहे ईअं कोन ईसाऊ तूं हली आहे या ईसाऊ जा ॿिया ॿार या हज़रत इस्माहील आहे हुनजो चाचो आहे हुनजो औलाद आहे हिननि खे कोन था सल सलाह कनि छो त हिननि खे सलाह थी आहे हिननि खे अचण जो हुकुम थियो आहे हज़रत यूस अल इस्लाम हिननि जे औलाद मज़ा आहे इन करे पोइ ही हज़रत याक़ूब अल इस्लाम जो औलाद जेको आहे सो सभई पोइ हुनजा जा पुट पोट ॾोहिट नोट ॿचा जेके बि आहिनि से सभु हलनि था काफ़िलो हुयो जेको आहे सो मिस्र ॾांहुं रवानो थिए थो पोइ हाणे पंद्रहं ॾींहंनि में पहुचे वीह ॾींहंनि में महीने में जेतिरे में वञे आराम सां हलंदा हवाई जहाज त हो कोन हुननि खे न भाड़ो करे ॾियूं न पंहिंजो न को को मोटर कार हुई न को को उठ गाॾियूं हुयूं न उठनि ते माण्हू हलंदा वधि में वधि या गॾनि ते खचरनि ते जेको बि या पंधु हलंदा पोइ हाणे हेॾो काफ़िलो आहे एतिरा उठ हुआ या न हुआ पोइ जहिड़े नमूने सां आस्ते आहिस्ते हलंदा वेंदा जेतिरो बि वक़्तु लॻंदो हाणे पहुचंदा ख़बर पहुची वेंदी जासूस वञी हज़रत यूस अल इस्लाम खे ॿुधाईंदा चवंदा तुंहिंजो ॿाहिरिनि जो क़ाफ़िलो तुंहिंजे वाद साहिब जो क़ाफ़िलो अचे पियो उहो फलाणनि पहुतो आहे फलाणो पहुतो आहे फलाणो पहुतो आहे हा हज़रत यूस अल इस्लाम जेको आहे सो अची पंहिंजे मिस्र जे बॉडर ते अची हुननि जो इंतज़ारु कंदो उते अची बीहंदो त मुंहिंजो पीउ थो अचे पीउ जे लाइ पंहिंजे छा चइबो आहे त आदर भाउ जे लाइ भली कार जे लाइ अॻिते वधी वञी बीहंदो पोइ हुतां ई वरी वठी ईंदोसि जे क़ाफ़िले खे हुन सां गॾु ईंदो पोइ हुनजा वरी पंहिंजूं गाॾियूं ॿाॾियूं मोकिलियईं थो राति में आहे त पंहिंजियूं गाॾियूं मोकिलियईं पंहिंजो मिस्रम जा मोकिलियईं पंहिंजो इहे असां करांसी में इहो डिटेल कोन्हे हुन में आहे त पंहिंजियूं गाॾियूं मोकिलियईं पंहिंजो हिनखे वठी अचिजो हीउ पौड़ो हूंदो मुंहिंजो पीउ हिनखे हिन में सुमारिजो हिते विहारिजो हीअं कजो हूअं कजो सॼो हुननि खे डिटेल ॿुधाए त हाणे हीउ सॼो काफ़िलो अचे पियो हुन जा माण्हू बीठा आहिनि उहे ॿुधाइनि पिया हर पल जी हर घड़ी जी ॻाल्हि ऐं हाणे अची बॉडर ते पहुतो आहे हज़रत यूस हाणे हज़रत याक़ूब अलाम दाख़िल थो थिए मिस्र में ॾिसो साॻी ॻाल्हि जेको उते चयाईं त आवा इलाही अखा पंहिंजे भाउ खे पंहिंजे मुंहुं आंदा आहियूं पाण भेर हुन सां गॾियो हुन करे पंहिंजे मुंहुं सां मिलियो तखलीअ में मिलियो ॿियनि सां गॾु मिलियो त अहिड़े नमूने सां हिकिड़ो थींदो न भई यादि पंहिंजे मुंहुं बि ॻाल्हि कबी वरी सभिनी सभिनी माण्हुनि जे साम्हूं बि ॻाल्हि कबी वरी पाण पंहिंजे मुंहुं थींदा पाण भरो थींदा हुनखे चइबो तखलीअ में थींदा आह हवा में पोइ सभई ॻाल्हियूं हुन पाण ॾांहुं हुनखे बाक़ु पाए मिलियो जेको हुनखे चुमी ॾियणी हूंदी पेशानी ते जेको बि करिणो हूंदो हो कई हाणे यूस यूस हो त हुयो अलाई अलत यूसफर जॾहिं अबुआ अबुआ माना माउ पीउ खे पाण ॾेखई माउ पीउ हाणे हिन जी माउ त गुज़ारे वई हज़रत राहील अल इस्लाम हज़रत बिन यामीन खे पंहिंजे ॼणी ते गुज़ारे वई हाणे उहा त वई हली हा लिया जेका हुनजी वॾी भेण हुई उहा थी सघे थो गुज़ारे वई हुजे या हुजे मौजूदु ख़ुदा खे ख़बर आहे पर पोइ हाणे कहिड़ी हुई इहा ख़बर कान्हे पर बलहा अञा हुई शायदि जेके जंहिं हिन खे निपायो पंहिंजो हज़रत राहिल जी बानी हुई त उनखे निपायो वॾो कयो त उहा बि ॼण मासी थी पर जेका बि हुई पोइ या कुमर इस्लाम जी घरवारी हुन वक़्तु मौजूदु उन ॼणनि खे निपाए वॾो कयो त इन माना में अब वहे माना संस पीउ ऐं संस मासी संस जेका बि पीउ जे घरवारी उन खे पाण गॾु विहारी तख़्त ते वकाल अध खुलू उनखे चई मिस्र में दाख़िलु थियो अचो अध खुलू मिस्रीन अमन सां दाख़िलु थियो यानी तव्हां त को विढ़ंदो कोन झिड़ंदो कोन छो त बादशाह त सॼी अख़्तियार हिन वटि हुया हज़रत यूस अलाम वटि इहे रहंदा काफ़ी अर्सो पोइ जॾहिं अख़्तियार मिली था वञनि माण्हुनि खे पोइ जेके जुठियूं कनि था वरी ॿियनि माण्हुनि सां पोइ ॿिया माण्हू वरी बर्दाश्त कोन था कनि पोइ हाणे हिन अरसे में मूसा इस्लाम जे विच में सम्झो त चारि सौ साल गुज़री विया हलिया पंहिंजे चई साल सौ सालनि में अलाए केतिरा माण्हू आया केतिरा विया केतिरियूं ख़ानदान बदिलिया केतिरो छा थियो छा न थियो पोइ तौरात में लिखियलु आहे त पोइ जेको मूसा इस्लाम जे ज़माने जो जेको बादशाह हो उहो ही डि नॉट नो यूसफ अलाम यूसफ अल खे न ॼाणंदो हो हाणे असां जूं ॻाल्हियूं जेके हुयूं उन्हनि बादशाहनि खे मालूम न हुयूं त हीअ अख़्तियार वारा हुआ छा हुआ तेसि ताईं हीअ ॼण हिक क़िस्म जा ग़ुलाम थी चुका हुआ उन नई डेनेस्टी जा नए बादशाह जा नए घर वारनि जेके घराणो जेको बादशाह जो उनजा जेकॾहिं अलाह चाहींदो पर अलाह चाहे थो कंहिं वक़्तु ताईं पर पोइ ॾिए थो डर जेकॾहिं माण्हू बदमाशूं करे थो त पाण नतन था या हू जेको बदमाशूं करे थो हींअर पियो सतरि सालनि खां त उहो हुन हाणे पकड़ कंदो हुनजी इनशा अलाहामिनी उहो हुनजी बि थींदी आहे बर्फ़ आहे अलल अर्श पोइ हुनखे अर्श ते अर्श माना तख़्त जेको हुनजो हुयो ज़ाहिर बादशाह जो बादशाह जो तख़्तु पंहिंजे महल में आहे ऐं हिन जो तख़्तु जेको आहे हिन जी जॻह ते आहे जिते हिनजी हेडक्वाटर हूंदो जिते हिन जी स्टेशन हूंदी जिते हिन जो महल हूंदो या छा हुन तख़्त ते या हिकिड़ो मोबाइल तख़्त बि हूंदो पोइ हुन ते माण्हू खणी वेंदा जिते हिते बि विहारियो बादशाह जी कुर्सी हीअ आहे कुर्सी खे तख़्त चइबो आहे कुर्सी हुजे केॾी ॾिघी केॾी वॾी हुजे माण्हू जी पाण ॼाण पंहिंजो पर हिकिड़ी कुर्सी ते वेहंदो त उहो बादशाह मतिलबु ओतिरो वॾो हूंदो तख़्त हुन ते टे चारि माण्हू वेही सघंदा हाणे पंहिंजे पीउ माउ खे तख़्त ते विहारींदो रफ़ा भई अर्श रफ़ा मथे कई माना तख़्त जेको मथां हुयो के हुनखे स्टेप्स हुया जो पंज सत सतरि केतिरा पंजाह पंजवीह तख़्त हुननि तां स्टेप्स तां चढ़ी उतां ई तख़्त ते माण्हू वेहंदो या परियां माल मञा पियो ईंदो त सिधो हलियो ईंदो जो उत माल हुनजो मथां हूंदो ऐं पर हेठां माण्हू जेके आहिनि से तख़्त ते ॼण पुॼण जी कोशिशि कंदा त हीअ वरी आहिनि पंहिंजा स्टेप्स आहिनि उहे एतिरा जेतिरा बि हुजनि उहे स्टेप्स वरी के चवंदा सतरि हूंदा केतिरा फलाणा हंधि हेतिरा हूंदा पोइ उन ते ॼण हुनखे विहारींदो पंहिंजे माउ पीउ खे जेके हुअसि उन वक़्तु रफ़ा बल अर्श वखरू सुजदा हाणे हू ॿई ॼणा पीउ पीउ माउ ऐं ॿिया हुनजे पोयां वारी पुट जेके आहिनि हुनजा ॿिया घर वारा जेके बि सतरि असी माण्हू जेके आया केतिरा आया तौरात में लिखियलु आहे हुनजो नंबर त हेतिरा माण्हू हुआ तॾहिं जॾहिं आया हुआ त उहे उहे जेको आहे सो सभई सजदे में किरी पवंदा हुआसि यूस याक़ूब अल किरंदो सजदे में हुनजी घरवारी किरंदी त हुनजो ॿाहिरि किरंदा त भई भई सजदो कंदा इहो आख़िरी सजदो मुंहिंजो मतिलबु जेको आहे तहज़ीम जो हज़रत यूस इस्लाम खे जंहिंजो ख़्वाबु ॾिठो हो हज़रत यूस इस्लाम उहो कंदा हिते खरूल हू सुजद हाणे एतिरी ॻाल्हि बि थी फ़क़ाल वेंदी अबी यूस हिन साॻी आयत में चए थो पंहिंजे पीउ खे या अबती हे मुंहिंजा प्यारा पीउ अबती हाज़ा तवील हीअ आहे तहबीर उन रोया जो उन ख़्वाब जो जेको मिन क़बल जेको ॾिठोसीं जेको बयानु कयोसीं तुंहिंजे अॻियां उनजो तहबीर हीअ आहे क़ैद जा रबी हक अलाह ताला इन खे हक़ु कयो इनखे सच कयो ख़्वाब जेको हुओ असांजो उन खे सच साबित कयो वकदासन बी असां सां चङाई कई अलाह ताला अहसान कयो हाणे सो अलाह ताला ख़ुदि चङाई करण वारो आहे तंहिं करे माण्हुनि खे मौसमु थो करे जेके यूस इस्लाम जा माण्हू महसन आहिनि कद अहसन बि मूं ते अलाह ताला अहसान कयो असां ते अहसान कयो कद अहसन बि मूं ते अहसान कयईं की कहिड़ो अहसान कयईं घणेई अहसान कयईं कद अहसन बि इज़ अखर कयईर जॾहिं मूंखे जेल मां कढियई हाणे ओकंदो जॾहिं खूह मां कढियईं जो छो जो हुन वक़्तु वरी त पंहिंजो ॻाल्हि ईंदी त कंहिं थो खूह में विधो मुंहिंजे भाउर विधो हिन करे उहा मयारु कोन थो ॾिए छो त ख़रजी में न सिजनि जॾहिं सिजनि में मूंखे कढियईं पोइ ॻाल्हियूं जेके आहिनि से पंहिंजी जाइ ते बीहण शुरू थियूं आहिनि जॾहिं जेल मथां अज़र यूस इस्लाम निकितो आहे त पोइ जेको आहे सो औरतूं जेके आहिनि उहे सिदक जी सचाई जी पंहिंजी ॾियनि थियूं पंहिंजो भाउर पोइ अचनि था पंहिंजो पोइ हज़रत याक़ूब अल अचे थो त हीउ जेको विछोड़ो थियो हो पहिरीं याक़ूब अल सां पोइ खूह वारी ॻाल्हि थी ॿारनि जी पोइ जेको आहे सो ज़ुलेखा अल वटि पहुतो पोइ वरी जेल में पहुतो हाणे जॾहिं जेल मां निकितो तंहिं वक़्तु सॼी ॻाल्हि वरी मोटणु शुरू थी उहा सही हलु थियणु शुरू थी इहो ॼण माण्हू हिन ॻाल्हि खे चवंदा हुआसीं भई जीअं आइनो हुजे हुन में तव्हां चवंदो भई हीउ वाक्य थियो हीउ वाक्य थियो हीउ वाक्य थियो आइने में ॾिसां थो वाक्य जेको आख़िरि थियो सो पहिरीं जेको उनखां ॿियो नंबर हो सो हितां ॿियो नंबर जी पुठिते अहिड़े नमूने सां मिरर इमेज जेको आहे सो कंफ्लिक्ट जेका ड्रामो लिखंदा चवंदा कंफ्लिक्ट थी वई हाणे कंफ्लिक्ट जो सोल्यूशन जेको आहे सो वरी मिरर इमेज में थींदो यानी पोइ ते अहिड़े नमूने सां अहिड़े अहिड़ो ज़िक्र पंहिंजे आहे हिकिड़ो वीचारो छा चइबो आहे हुन नालो मुंहिंजो हिंदुस्तान पाकिस्तान जो उहो स्कॉलर हुन बि इहा ॻाल्हि कई आहे पर ॿियनि उलमान अॻु में बि ॻाल्हि कई आहे पर हिन कई आहे पंहिंजे उहो अमेरिका में स्कॉलर आया मूंखे नालो हुनजो यादि कोन नालो यादि ईंदो ॿुधाईंदुसि बरहाल हाणे इन ते माण्हू घणा कमु पिया कनि जेके त चवनि था सॼो क़ुर जूं जेके बि सूरतूं आहिनि उन्हनि जो ॼण स्ट्रक्चर जेको आहे अहिड़े क़िस्म जो आहे त जेका ॻाल्हि पहिरीं थी पोइ पोइ ॿियो नंबर थी टियों नंबर थी चोथों नंबर थी पंजो नंबर त वरी उहो आख़िर जेका सूरत आहे उहो वरी अहिड़े नमूने सां मिरर इमेज में पंजे नंबर पहिरीं पोइ चोथों नंबर पोइ टियों नंबर पोइ ॿियो नंबर पोइ पहिरियों नंबर वरी उहो जेको सभु सूरत बकर जेका आहे अहिड़े नमूने सां फलाणा हीअ अहवाल थिया हीअ अहवाल थिया आख़िर में वरी अहिड़ा अहवाल थिया हीअ थियो अहिड़े नमूने सां उनजो चवंदा हुआ मिरर इमेज में सूरत रहमान जेका आहे असां मिरर इमेज वरी उनजो वाखिया जेका सूरत रहमान जो मिरर इमेज आहे अहिड़े नमूने सां वाखिया मिरर इमेज में हल थियण शुरू थियनि था हाणे इहा ॻाल्हि मरी कई सूं हाणे फरमाए थो <clears throat> पंहिंजो वरफ़ा भाई सुजदा कद जाल हा रबी हक़ आहे जंहिंखे अलाह ताला हक़ सच सच कयो को क़द आसन बि मूं ते अहसान कयाईं जो इज़ अख़र जनी मिन सिजन जो जॾहिं मूंखे जेल मज़ा कढियई वजा बिकुम मिनल बदव मिम शैतान जो तव्हांखे बराली मजा मूं वटि आंदाईं इहो मूं ते अहसान कयाई विच में बि ॿी ॻाल्हि हू खाई थो वञे हलियो उहो हुनजो ज़िक्र नथो करे जो पंहिंजे ॿारनि खे शर्मिंदो नथो करणु चाहे जो चए थो ला तस्रीब अलाए कुमल यो जो वाइदो करे छॾियईं तव्हां ते हाणे मयारु कोन्हे त हाणे वरी मयारु कीअं ॾींदो पंहिंजे भाउ पीउ जे साम्हूं पुटनि भाइरनि खे मयार ॾिए त इहा ॻाल्हि ठहे कोन्ह थी त हुन ॾींहुं त मां वाइदो कयो त मयार सां त कोन्हे हाणे अॼु तूं वरी फिको थो करीं असांखे पीउ जे साम्हूं शर्मिंदो थो करीं असांखे इहा ॻाल्हि ठहे कोन्ह थी इन करे अलाह ताल पंहिंजो यूस वारा हुन खूह जी ॻाल्हि नथो करे खूह में भाउ कंहिं बि धोअनि खे उहो उहो ज़िक्र नथो करे पर चए थो وجاء بكم من البدو من بعد من بعد أن نزغ الشيطان बहिनी वहन एकवती जो मुंहिंजे में मुंहिंजे ॿारनि जे विच में शैतान जेको आहे सो इहो नज़ कई झगड़ो पैदा कयो उहो शैतान जो कमु हो मतिलबु हिन जो कमु कोन हो हिन जेको कयो तौरात में लिखियलु आहे त पोइ हज़रत यूस अलाम चए थो पंहिंजे ॿारनि खे त तव्हां मूंखे कोन मोकिलियो मूंखे अलाह सुहान अलाह सुहिणी ॻाल्हि आहे त तव्हां मूंखे कोन मोकिलियो तव्हां इहो जेको मूंखे अलाह ताला मोकिलियो त आउं जीअं लाइफ ज़िंदगियूं हयातियूं बचाए सघां हिते जेको कहर ॾुकर जेको थियो तव्हां बि आया आहियो हाणे तव्हांजी ज़िंदगी बि आहे ॿियनि मिस्र जे माण्हुनि जूं ज़िंदगियूं ॿिया जेके भर पासे जा मुल्क जेके असां वटि अचनि था अनाज अची वठनि वठनि था त मूंखां आयो अलाह ताला इहो कमु वठिणो हुउसि सो मूंखां वरितईं सो इन करे अलाह ताला मूंखे मोकिलियो आहे अलाह ग़ालिबु अलाह अमरी भला किन अक्सरनि नास लायालूं हिन जो मतिलबु इहो अलाह ताला पंहिंजे अमर में ग़ालिबु थियो तव्हांजो कमु कोन हो इहो शैतान नज़ पैदा कई विच में पर रोप पाक जेको आहे पंहिंजो अहसान कयो ऐं सुखे आंदाई ऐं पंहिंजे बदशाहि ती उनती इन रबी लतीफ़ लिमो शॉ जेकी करणु चाहे थो उहो तमामु हिकिड़े کي سونه اڙي नमूने نموني ۾ اڙي नमूने نموني ۾ يا اڙي چيت सुफ़्ती कहिड़े नमूने में जो ख़बर कोन्ह पए थी कीअं ॻाल्हि ويلي ۽ ऐं हुते ग़ालिब आहे हिते लतीफ़ आहे हिते रहमुरहमीन आहे हिते ग़फ़ूरु रहीम आहे हिते अलाह ख़ैरु हाफ़िज़न हूअ अलीम उन हक़ीम आहे इहे सभु अलाह ताला जा नाला सुहिणा नाला अलाह ताला जा हिन सूरत में आहिनि रबी लतीफ़ हिन हूल अलीम उल हक़ीम इहो केतिरा दफ़ा हलीम उल हकीम हिकमत वारो आहे इल्म वारो आहे ॼाण वारो आहे अलाह ताला इहो करे थो रब कदुत हाणे दुआ थो करे हज़रत यूस अलाम हाणे जॾहिं पहुची हलिया उते रहनि था तौरात जे हिसाब सां पोइ वरी यूस अल पंहिंजे वारिद साहब खे ऐं पोइ वरी पंहिंजे भाउरनि खे फिरोन वटि वठी थो वञे मतिलबु बादशाह जेको आहे हुन ज़माने जो हुन वटि वठी थो वञे बादशाह हुन सां मिले थो हिक ॿिए सां ॻाल्हियूं कनि था तौरात में लिखियलु आहे पुछे थो त घणी उमिरि आहे चए त तुंहिंजे बहाने जी उमिरि हेतिरी आहे हेतिरी ईअं आहे ईअं आहे पंहिंजो ऐं अञा केतिरो वक़्तु अहिड़े नमूने सां ॻाल्हियूं ॿाल्हियूं थियनि थियूं हुनखे मतिलबु असीं चवंदासीं हुनखे दुआ कयईं हज़रत पंहिंजे याक़ूब याक़ूबल इस्लाम पंहिंजे बादशाह खे ॻाल्हियूं ॿोलियूं कयूं ऐं चऊं भले तव्हां रहो असां मुल्क मच ऐं तव्हांजो जो ख़ुशि थिया ॼण ॻाल्हि हिकु ॿ थी हाणे हिते ॼण ही हिननि जो अचणु वञणु इहो हाणे हज़रत यूस इस्लाम जेको आहे सो दुआ थो घुरे इहे पंहिंजे मूं पाण कहिड़े वक़्तु दुआ घुरियूं उन वक़्ति या आख़िर में पोइ रब कद आते थनी मिनल मुल्क़ हे मुंहिंजा बादशाह हे मुंहिंजा रब तो मूंखे हीअ बादशाह ॾेई छॾी यानी पाण पाण थी सघे थो पोइ बादशाह हुनजे गुज़ारे वञण खां पोइ हुन अहिड़ी वस्त कई हुजे त हीअ बादशाह कजो हिनखे हीअ तव्हांजे लाइ भलो आहे पोइ थी सघे थो बादशाह वाकई थी वियो जहिड़ो कद आते थनी मिनल मुल्क़ मूंखे बादशाह ॾेई छॾी थो हिन में लफ़्ज़ ई ॼण थियो क़ुर जो त हाणे हिन में जे ख़बर न आहे ऐं पोइ वरी वाकई सगारा थी विया ताक़त वारा थी विया पंहिंजो बनी साहे जेके आहे हुनखे बादशाह मिली वई मिस्र मज गुज़ारि सौ पोइ जेके हिनजो कमु ढिला थिया कमु बुरा थिया त पोइ हिन खां बादशाह खसी वई हली पोइ मूंसा चारि सौ साल विच में थी हलिया अचे थो हिन वरी कढे थो अची त हिन में रब कदा आतनी मिनल मुल्क़ मुल्क़ जूं ॿई माण्हू वज़ीर जेसियत सां या बादशाह जे हथ सां पर मुल्क आहे बादशाह बि तो मोकिली रब कदोल मुल्क ऐं तूं मूंखे सेखारियूं हादीस जो ख़्वाबनि जो ऐं हालात जो जेको उनखे कहिड़े नमूने सां मुंहुं ॾिजे थिंक टैंक जेका आहे फ़िक्र तफ़ फ़िक्रफ़ तदबुर इहो तो मूंखे सेखारियो तावील अहादीस फ़ातिर समा रसमा वात अर्थ हे आसमान ज़मीन खे पहिरियों दफ़ो ठाहिण वारा अंत वलीफ़ दुनिया वला बेशक तूं दुनिया में ऐं आख़िरत में असांजो वली आहीं असांखे संभालण वारो आहीं ऐं पंहिंजो असांजो दोस्त आहीं आख़िर आख़िरि तवनी मुस्लमिखनी विसवाल ई मूंखे जॾहिं मारी तॾहिं मुस्लमान जी हैसियत सां मारजांइ ऐं तवनी मुस्लमन ॿुलिहखनि बि सवालहिन ऐं सवालिहन सां मूंखे अलाक़ु कजांइ सालिहन सां मिलाइजांइ चङा माण्हू जेके आहिनि हुननि सां चङो साले केरु नूह अल चए थो मूंखे सालियुनि सां हज़तु इब्राहिम अल चए थो सालियुनि सां हज़रत याक़ूूबलाम चए थो सालनि सां मूंखे मिलाएजां हज़रत यूसि सालियुनि सां मिलाएजां हज़रत मोहम्मद मुलम चयो सूरत क़मर जे आख़िरि में मोतज़र पंहिंजो मलिकनि मोतज़र ऐं लफ़्ज़ स्मार कयो हज़ूर सलम वफ़ात मतिलबु त उन आला वटि जेको आहे पंहिंजो हाणे हिते असीं ख़तमु था कयूं इनशा अलाह मफ़लना वर हमना वर ज़ुख़ना वफ़ज़ना वादना अला सरात المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم